radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 368 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a cadascuna de les cases de la gent que avui forma part del programa. Digueu molt benvingudes al Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama que una setmana més us vol acostar al boi millor de la música combativa, alternativa i reivindicativa. Tornem a estar confinades degut al maleït coronavirus, degut al maleït confinament de, de comarca i és per això que avui presentarem a la gent que està a casa seva. El primer a ser presentat és el nostre eh, estimadíssim reverendo Tecles des de Terrassa, el nostre Ricky, que ens ho arregla tot i que fa que les màquines infernals funcionin. Què tal, bonic? Com estàs? Les màquines infernals funcionen d'aquella manera, però funcionen. A veure si es grava tot bé, a veure si no tenim algun problema. És una llàstima que estiguem aquí confinades, però almenys ho podem seguir fent. I, I és un plaer que estigui aquí amb nosaltres a aquest que ara presentaràs, que feia dies que no el veiem per aquí. I tant que sí, directe des de Sant Jaume a Oliveres tenim el nostre estimadíssim eh, Manolaken, que és el que sempre posa els temes els més espaterrans i que fa que sempre trontollin els ciments de Can Capablanca o de casa seva, depèn d'on sigui. Què tal, Manolo? Com estàs? Bonic? Molt bé, bona tarda, família. Avui sí que directíssim des de Sant Jaume a Oliveres, eh, barra Barberà, I... clar, però molt directe des d'aquí. <laughs> <laughs> content de poder estar fent el programa avui, encara que sigui a, a distància, perquè jo estic a una altra comarca, llavors està complicat, però bueno, de moment aquí estem, al, al peu del canó. Molt bé. Per aquelles que encara no sapigueu, esperem que ja sigueu molt poquetes, el Pim Pam Pum és un programa que fa més de 13 anys que està en antena, a l'antena de la Ràdio Lliure de Sabadell, que és Ràdio Trama, i que, i que barreja estils diversos de música. Som un programa musical amb, amb això, amb estils diversos i en les quals les lletres de les cançons que posem sempre, sempre toquen temàtiques polítiques i socials. És un, és un programa fet mitjançant el programari lliure ja que el nostre mestre Tecla així s'ha entestat i així ho vol i així ho fa. I, i és un programa que, que radiem en català perquè és com ens agrada, com ho sentim i com ens van parir. A més a més, el, el programa sempre arranca amb una dedicatòria i la d'avui diu així. El programa d'aquesta setmana el volem dedicar molt especialment al Xavi Pellicer. El Xavi Pellicer serà el número 4 per Barcelona a les llistes de la CUP per aquestes eleccions d'aquest diumenge. Actualment, treballant de cooperativista en l'àmbit de la restauració, graduat en Dret a la UOC i llicenciat en Sociologia a la UAB, militant al casal, al casal independentista i popular de Sabadell Can Capablanca, on hi ha els estudis de la ràdio, al Moviment Popular de Sabadell i a Alerta Solidària des de principis de segle. El Palli un... ens deia «Des de les lluites col·lectives i la força del carrer hem d'avançar cap a un nou cicle per a la llibertat del nostre país i millorar les condicions de vida de la gent. Som-hi, que tenim feina!» El Palli ens representa perquè és bona gent, bona persona i bon amic. No sabem què faran la resta de polítics, però sabem què és el que farà ell. I perquè res no falli, Palli, Palli, Palli. Palli, Palli, Un nou cicle per guanyar, clar que sí. A més a més, la dedicatòria d'avui continua dient que volem també dedicar aquesta, aquesta edició a Pablo Hassel, raper que l'estat espanyol vol ficar la presó per les lletres de les seves cançons i a Rock Black Block, grafiter a qui l'Ajuntament de Barcelona va esborrar el seu grafiti en suport a Pablo Hasél i on es veia la cara del rei emèrit amb un rètol que hi deia lladre. A continuació, us passem a llegir el manifest que s'ha elaborat per, la, per demanar la llibertat de Pablo Hasél i la llibertat d'expressió. Des d'espais i projectes de cultura comunitària i cooperativa, volem alçar la veu front l'imminent empresonament de Pablo Facel. Les reformes del Codi Penal, sumat a l'actual llei Mordassa, elimina el dret a la llibertat d'expressió. Durant els últims anys hem vist artistes exiliats, multats i empresonats, situen l'estat espanyol al capdavant d'una vergonyosa llista d'artistes condemnats. La millor manera de garantir la llibertat d'expressió és exercint-la. És per això que com a projectes culturals crítics donem suport als artistes i ho seguirem fent, a les nostres programacions i espais, segures que la cultura crítica és una eina imprescindible per a una societat més lliure. Molt bé, i a més a més volem dedicar el programa a la Mire, la nostra amiga de Barberà, que recordem-ho va participar activament al Pim Pam Pum durant un temps. Aquesta setmana la Mire ha fet anys i des d'aquí la volem felicitar. Per molts anys, Mire. Per molts Aquesta anys. ha sigut la... Sí, felicitats. Ai, està, clar que sí. Molt bé. Aquesta ha sigut la dedicatòria d'avui, d'aquesta edició 368. Eh, Lligueu-vos bé els cinturons, perquè la música combativa està a punt d'arrencar aquí al pim-pam-pum. I em sembla que el primer dels temes el, el tiro jo, no, companys? Vinga, pues sí. Vale. Dale. pues mireu, us porto un tema que es diu Som Altaveu, que és una iniciativa de les treballadores de la cultura en temps d'incertesa i crisi, perquè necessitem cultura per transformar, tema extret del canal de YouTube de la CUM Nacional que compta amb un videoclip molt guapo que podeu veure a la nostra, seccions, a la, a la nostra secció perdó, de vídeos a radiotrama.cat. Us deixo amb ella perquè la gaudiu. Vamos. sempre juntes en la lluita amb les paraules, estem armades a l'art, a la cultura dedicades, no pararem, encara que estiguem tancades, si som bé essencial perquè ens tenen tan aturades, ningú ens podrà dir que no hem fet les coses bé, mascaretes als teatres i als carrers també, cultura és treball, és un dret universal, que no ens el prenguin, no volem més aïllament social. I mentre apaguem el foc anem fent temps per no mirar el futur que és fosc, Parem el foc, ens quedem sense cultura, l'anem fent pols. I mentre apaguem el foc, els fons voltors van ocupant el nostre lloc. I mentre apaguem el foc, el pla de xoc, toc, toc, toc, toc, pregunto si aquest ordre de prioritats ens té en compte tots, sectors precaritzats. És un hobby, tu treballes a la vida real. Artistes i toreros, règim especial, no. I no es pot, no. I no es pot prohibit crear, cantar, pensar, sortir al carrer per ser. No. I no es pot, no. I no es pot. Un món sense cultura és un món que no va enlloc. I mentre s'encén el foc, és difícil veure l'horitzó. I mentre s'encén el foc, aneu apagant els llums, es posposa la funció. I mentre s'encén el foc, cultura, revolució. I mentre s'encén el foc, només juntes, només juntes ho som tot. La cultura és trinxera, és revolució, la nostra eina pel canvi, la nostra zona d'acció. estat de l'organització social capitalista. Catalunya ordena el tancament de gairebé tota l'activitat cultural. Reobrir no és suficient. Reobrir no és suficient. Reobrir no és suficient. Reobrir no és suficient. Les treballadores del sector cultural adverteixen que han patit una desatenció històrica per part dels governs, amb una estructura econòmica fràgil, on les que s'hi han pogut mantenir ho han fet en circumstàncies precàries. Doncs aquesta era la primera peça de, de l'edició d'avui. Som Altaveu. Ja, ja us diem que la podeu trobar a la, al canal YouTube de, de, de la CUP Nacional i si no, aneu a radiotrama.cat que a la secció de, de videoclips que trobareu a dalt a la dreta també també hi és us s'ha semblat, família? Eh, molt guapa, vaya així per començar. Sí, sí, vaja. Sí, la veritat massa. és que... Sí, la veritat és que la... molta gent al darrere, gent, gent tocant, gent cantant i gent ballant. Molt, molt interessant, una proposta bastant, bastant completa, música tranquil·la per començar, com és, com és eh, senyal aquí al pim-pam-pum. I, i bueno, espero que us hagi agradat a totes vosaltres. Més música, més primera ronda. Cap a on, cap a on camina això? Havien dit que jo, ara? Sí. Jo m'accelero una mica ara, eh? No, no eh... molt, tampoc, però m'accelero una mica. Perquè ja ah, veureu, us porto una cosa que no, que no us esperàveu. Uh. Us porto hip-hop des de Cerdanyola i no és el Dani Castro. Oh! És el Lexa. És el Lexa? El Lexa. Pues hi ha molta cosa més, eh? El Lexa, que el coneixeu del moviment Ocupa sí, o de les, bueno, de diferents sí, col·lectius de Berlí Cerdanyola i que el seu nom artístic... Que guai. Eh, tinc entès que és què m'has de... O sigui, el presentarem així. Què m'has de? Us presento el què m'has de amb una cançó que es diu Que us joden a todos. Bueno, todox, eh, todos i <laughs> todas. I, sí, bueno... No se'n salva ni un ni una. No, no se'n salvarà ni un ni una, ja veureu. Sona bastant bé, eh, la veritat. A veure què us sembla. Catem-ho! Soy uno más perdido. del vacío. Vivo por juzgar, que solo ayuno con ansias de volar por lo infinito, me hundo. El miedo del tiempo, el terror no deja cuestionar cada segundo que hay más allá de todo lo que hice. Si ahora es lo mismo, puse el ojo y mis manos ardieron, tuve el valor para buscar más allá del destino, pero ellos no lo vieron y no tardé en encontrarme sin sentido. La vida duele como la propia libertad. Quien es libre sin ser antes un esclavo, donde se encuentra la verdad si no es más que la evolución del engaño. La nada concluye en el todo y la energía huye de la materia por el universo oculto. La suma de todas las casualidades crean la tama es una de las totalidades que anhela ser descubierta. Ni puertas abiertas y hago lo que quiera, siempre encontré la llave correcta. Pido paso ya que antes lo cedí, decidir que no sé decidir es maldecir mis pasos. ¿Acaso abrazo con el frío que me abrazó? No alcanzo a ver las luz tras tantos espasmos. Vamos, ni perros ni amos, bloqueamos el reclamo de aquellos hermanos que se desnudaron tras un aplauso. Y aún hablamos exhaustos de tantos rollos de buenos y malos, buscar la cara oculta de las cosas. Psicología ver tienes que entenderte a ti mismo, quítate las esposas, mírate, eres otra persona, eres más listo, nada real, el interés crea personalidades, todo superficial, la hipocresía nace de las... Ab... Cago en la puta. no us esperàveu, eh? Sentir el Lexa per aquí, el pim-pam-pum. Flipa. No, no. Flipa com ho fa. Ho fa impressionant, eh? Ho sí, fa sí, I la, I la base no sé si era seva o no, però, però estava ben trobada i, i la veu impressionant. La veritat és que m'ha molat molt com rapeja. Sí. Tant, de bo, tant de bo vagi traient cosetes perquè, perquè se surt el xaval, eh? Molt bé, molt bé. Està tota Com la trobada amb esta tecla. Tota la penya de Sarda fotent-li al hip-hop, no? Últimament. Sí, ja te sí, digo, ja te digo. De fet, També crec que això està gravat amb els, amb els aparatos de l'Andrea. Sí, eh? Que, pues crec que està gravat allí a, també de manera casolana a, pues això, amb els trastos de l'Andrea. O sigui que no, no forma part de cap disco ni res, són coses sueltes que, bueno. que tenia fetes de fa temps i un dia pues, que l'Andrea devia tenir tots els trastos muntats i, i es van trobar allí i pum, vinga, gravem alguna cosa. I li va fotre, clar que sí, Un un shot d'aquests ben tirat. Amb, a veure si en fa alguna més. Bits i, i tant, bons bits i, bona, i bona, bones lletres combatives, com ha de ser aquí el pim-pam-pum. Excel·lent la trobada del mestre Tecles. Continua aquesta primera ronda, des del torn de Manolo. que portes, bonic? Doncs mireu, us porto un tema que va sortir al desembre, però que el tenia allà a la, a la recàmera, que és del Manu Haller, aquest rapero de, de Saragossa, que ja he portat últimament, eh, és la segona entrega d'una sèrie de, de, de col·laboracions que estan, bueno, que estan fent amb, amb el Manu Haller. Aquesta vegada és amb, amb Viti No Sabe Finger i W Chef als Scratch i és un tema eh, que es diu Nada Nuevo 13 12. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos. Quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad. un saco lleno de desacato, multas en taco por odiar a los hombres de Paco. Tengo un saco lleno de desacato, multas en taco por odiar a los hombres de Paco. Abusos en los barrios, ruinas judiciales, ocho contra uno dan palizas a chavales, secuestran y separan a carnales. Cazan de día y noche, deportaciones ilegales, ayudas que no llegan, desahucios a primera hora, no lo hagan más difícil, no te resistas y colabora inerte bajo una lona. Nueve minutos de presión de una rodilla que ahoga. No hay nada nuevo bajo el sol, tuvimos que ir por ello. La vida no nos lo dio y no, no, no hay nada nuevo bajo el sol carne de talego y problemas con el alcohol. Autodestrucción, mezcla sin ánimo en un banco. Hasta que el alquitrán cubra nuestro pulmón y el campo. Riega los valores, elimina los rangos. Ten buena intención, no pares y sigue avanzando. Que llorase por mi culpa va a dolerme siempre. Escribo porque es la única manera de curarme. Incendio donde piso, al final siempre muy tarde. Sonrío frente al fuego viendo cómo la madera arde. El día que me vaya levanta una copa y ya está. Valórame en vida porque el tiempo corre y se gasta. Los ángeles de la guarda, ni te miente, ni te engaña, ni ese puto facha mierda va a salvar a España. Tengo un saco lleno de desacatos, multas en taco por odiar a los hombres de Paco. Tengo un saco lleno de desacatos, multas en taco por odiar a los hombres de Paco. Cuando los cuando los 13, 12 tú ya los conoces, la mierda que hacen es un secreto a voces. 13, 12, tú ya los conoces, la mierda que hacen es un secreto a voces. Venimos del lander, del litro en el parque, de barrios y bloques, de peña currante. Mi patria es mi gente, escrito con sangre, llevo más de 10 años sin nada sacia mi hambre de frases y temas que no cesan. Pasan los años y los años no me pesan. A mí no me pisan, no me posa la pereza. Dame, dame paso que mi prosa no esté presa. No tengo prisa, no pago peaje. La vida es un viaje, voy ligero de equipaje. Con rap canalla, libre y salvaje. Bombo, caja, sample, estilo y mensaje. Alunizaje, lo escupo serio en amperios. Desde la periferia de su imperio. Les falta criterio y para eso no hay remedio. Amor pa' mi people, pa' la popo mi odio. Incendio el polio por rabia y dolor, abusos y torturas, nada nuevo bajo el sol. Crecimos con cacheos y redadas en bares y plazas, al cordón la amada, la misma balada que nos roben tu ilusión. Todos y cada uno tenemos una misión. Echa el resto con aguante y superación. Y aunque quieran amargarte, que no lo consigan, bro. 13, 12, tú ya los conoces. La mierda que hacen es un secreto a voces. 13, 12, tú ya los conoces. La mierda que hacen es un secreto a voces. 13, 12, tú ya los conoces. La mierda que hacen es un secreto a voces. 13, 12, tú ya los conoces. La mierda que hacen es un secreto a voces. Cuando pasan Manolo. volver volver Manu ahí. bona rapejada, diferent a la rapejada que he portat abans, no? com un, un estil bastant diferent. Sí, igual com un estil, un estil més clàssic, no?, aquest, de, mm. de rap, amb una base sí, més clàssica. La... Així. I la intro, la intro què? Sí. I la intro ja. l'he fet jo. <laughs> L'he fet jo, la intro. <laughs> Es una intro <laughs> del Chicho capela, Sánchez eh. Ferlosio, a capela. Eh, bueno, aquí una cosa bona que té el Pim Pam Pum és que, que cadascuna veu d'on veu i pensa com pensa i ja les que ens escolten ja saben que a mi de les eleccions no, no m'agrada molt. Eh, igualment això no treu que el país estigui por ahí, que estiguem molt contentes per, per ell i, I segur tant. que fa molt bona feina si entra allà i si no també perquè sempre l'ha fet. I, tant. I sempre la farà segurament. Probablement, probablement. Jo, jo Manolo, mentre, mentre sentia la cançó, no, no podia evitar que em vingués a, a la retina i al cap i, i al cor les imatges de Vic, primer sortint per potes, la xusma de Vox, a hòsties, amb, amb el xaval a sobre de la furgona <laughs> i, i després sortim per potes tot el, tot el cordó policial <laughs> escopatejat també. Vull dir, vam-nos d'aquí. I... Molt guapes, molt guapes sí, aquelles sí. imatges i sí, sí que és veritat que més enllà de, més enllà de, d'alguns referents polítics que, com, com tu has dit, el, el Pallin és un, eh, tot el circ que hi ha muntat al voltant de les eleccions no ens els creiem ningú d'aquí. O sigui que, sí, sí. que per tota aquesta xusma de Vox i, i socialista i convergent i tal, fuego, fuego pa ellos, clar que sí. Molt bé, ja. molt bé, molt bé. Excel·lent, excel·lent la trobada del, del Manolo, eh? Mira, ara, ara us volem recordar que la gent de Punkat Records ens porten Punk Against Cancer, un projecte benèfic per ajudar al grup de recerca del càncer del desenvolupament, també conegut com a càncer infantil, de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, on col·laboren Hardcore eh, Hits Cancer, Will Sound Studio, el Xose i companyia, Ultramarinos, Costa Brava, eh, Press Play Vinyl, Empire Studio, Mondo Sonoro, Los Serigrafía, Los Merchandising, Disco Revolver i Daniel Ra Production. Ja ha sortit la portada del, recupi del recopilatori, que és un recopilatori guapíssim amb, amb un munt de bandes que, que posen la veu i la música, i, i la portada va a càrrec de Art, el projecte de la dissenyadora Angie Aguilera. També hem conegut la confirmació de les, prim de les primeres bandes que hi apareixeran i són de Capaces, Serpent i, i la tercera era uh, Disaster Jacks, exactament, Disaster Jacks. I res, a nivell musical us porto Rapapunques, que és un grup de rap canalla, melòdic i fet des del cor. Elles són Aquila, Adri Bub, X Reus i Psicotròpica La Leoparda. És un tema que es diu Libertat d'expressió i és un tema amb el que, volem, amb el que volen denunciar la repressió que pateix les artistes per part de l'Estat perquè el nostre silenci és la seva victòria, a nosaltres no ens callaran. Gaudiu-la! Vale. 2018. Uh. Con una y me explico, un paseo en bici, recorro las calles de mi ciudad, sin vergüenza, solo para pillar la taja, encerrándome en una puta caja, no. El valor de las personas lo guardan en el trastero, ahí lo dejo con un ron a medianoche, me despejo, si tengo que esperar a alguien, mago vieja. Así que sigo. Libertad de expresión es lo que digo, libertad de expresión es lo que exijo. Quiero hablar un montón de idiomas, la mitad no lo sé, pero qué coño que me dejen. strike. take your book, tan in aseos Es El gobierno que no nos juegue a hundir la flota, porque con nosotras va a perder. esto harta ver a mis padres dejándose la espalda para que luego nadie haga nada. Puta noria desequilibrada, los de arriba con seguridad y a los de abajo una patada. Orgullosa de ser pobre y urbana. Tengo un tatu en la espalda y es un Batman. Orgullosa de ser pobre y urbana. Tengo un tatu en la espalda y es un Batman. Nada vuelve a ser igual la vida siempre viene y va. Así que lucha por tus valores, no te dejes maltratar por el puto sistema que quiere hacerte callar y ya. Nada vuelve a ser igual, que la vida siempre viene y va. Lucha por tus valores, no te dejes maltratar por el puto sistema que quiere hacerte callar y yo, Solo quiero gritar y es que estoy muy harta ya. Yo solo quiero gritar estamos hartas ya. Sueños de encimera la cocina, vidas efímeras llenas de semáforos en cada esquina, pensando en cada emoción que nos domina. Camina, no dejes que la polución nuble tu vida. Democracia, para hacer disciplina, mantas de cartón en las aceras y en tu alma un corazón que no se pega. Todo está roto, pero tú espera. Quien espera desespera y quien sufre es porque quiere. Quien madruga Dios ayuda y al que cree le dicen crece. Putas mentiras rellenas de dinero. Sé lo que no quiero y si lo quiero es porque puedo. Libertad de expresión, vigilada. Libertad de expresión, manipulada. Libertad de expresión, secuestrada. Libertad de expresión, asesinada. Libertad de expresión, secuestrada. Libertad de expresión, vigilada. Libertad de expresión, manipulada. Libertad, libertad, asesinada. Nada vuelve a ser igual que la vida siempre viene y va. Lucha por tus valores, no te dejes maltratar por el puto sistema que quiere hacerte callar y yo solo quiero gritar y es que estoy muy harta ya. Yo solo quiero gritar que estamos hartas ya. Que Eren guapa, punques. Molt bé. Eh, ja ves, mola, mola mogollon. La veritat és que és una penya que no, no coneixia gaire, les vaig trobar fa, fa poquet. De Barna eren? Tenen... Has dit? Eh, no la situaria, però diria que sí. No, no, no n'estic del tot segur. No n'estic segur, però diria que sí. I, bueno, aquest temazo de llibertat d'expressió, la veritat és que era, era de lo millor que, que he trobat i esperem que, que no sigui l'última vegada que passin pel pim-pam-pum perquè valen molt la pena que se punques. Sí, sí. Que guai, tio. Sí, molt bé, tenen, molt bé. Li, li foten canyuc i bones lletres i bon flow, la veritat que sí. Que guai. Vale. Molt bé, doncs eh, Seguim, seguim amb aquesta segona ronda, eh? La, la cosa, la cosa va, va escopetejada, però el més calent és a la Higuera. Ara em sembla que és el mestre Tecles que tira la seva segona bala. Amb què ens sorprendràs, bonic? La meva segona bala és un... La veu, almenys, és d'un clàssic. És el, el team Time Bomb, el que era oh. el, el de Rancid. Sí. Pues sí. Segurament el coneixem més per, per, per Rancid. Rancid però per cert, després... Ric, en... ara, que has dit... Digues. ara que has dit que és un clàssic, no, no han dit res de les nostres companyes, que quan dius clàssic me'n recordo del Pau, el, <laughs> del clar, nostre col·lega sí, sí, Sí. El Pau és el que ratifica si no una cosa res. és un clàssic o no. Exactament, és el que li fa patades al llibre d'estil carcelari i, i, i és, un, és un que més li volem enviar una forta abraçada perquè està liat amb unes opos que esperem que li vagin molt bé i, i també li volem enviar una càlida, una càlida abraçada al nostre amic Eric, que, eh, que tampoc ha pogut estar avui amb nosaltres, i a la Noe, que també tenim moltes ganes de que, de que estigui aquí amb totes nosaltres. La Polluela, ben, portes dues dos cançons... Portes dos cançons i encara no n'hi has dedicat cap. A veure, que, a veure si no, no, se ja, n'oblidarà ja. o què. Sí. No. <laughs> Molt bé, doncs com us anava dient, us porto una cançó del Team Time Bomb que es diu She's Drunk All The Time. whiskey. My girl likes to drink wine. My girl likes to drink beer and scotch, bourbon and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time. When the night is early, she's drinking out of a glass. As the night progresses, she's drinking out of her flask. My friends say I'm crazy, they say that this won't last. My girl likes to drink whiskey, my girl likes to drink wine. My girl likes to drink beer and scotch bourbon and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time. When she's high, she's high. When she's low, she's low. Ain't no middle ground. Just fast. She wakes in the morning, all she wants is more. My girl likes to drink whiskey. My girl likes to drink wine. My girl likes to drink beer, scotch, bourbon, and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time. early, she's drinking out of a glass. As the night progresses, she's drinking out of her flask. My friends say I'm crazy, they say that this won't last. My girl likes to drink whiskey, my girl likes to drink wine. My girl likes to drink beer and scotch and bourbon and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time. Brutal Ricky, el temazo de Team Time Bomb, espectacular. I ara us porto un tema del Fermín Muguruza de l'any 2000, que és increïble que no hagi sonat el Pim Pam Pum, és d'aquests temes que quan veus que no ha sonat penses, com pot ser? Però que és d'aquells tan escoltats que jo crec que ni el portem perquè ens pensem que ja, que ja ha sonat. És el miriquíssim Big Benyat, que és un tema que fa el Fermín Muguruza en recolzament a la, a la Corrica i espereu, espero que, que us agradi. Ahí va el Fermín. que no la fiquem, saps? Sí, sí, sí. sí jo, jo jo mm, em tallo un dit si no ha sonat, i, i me l'hauria d'haver tallat perquè fins i tot he mirat al Mega i no havia sonat i, i pensat, mare meva, però com no hem posat Dic Benya, tio, impressionant. Potser havia sonat en... Per la Corrica. Potser havia sonat en èpoques pretèrites d'aquestes quan encara no emmagatzemàvem... Podria ser, Potser sí. sí. Potser. Potser. Però si havia sonat és això que diu el Riqui, potser va sonar en el programa 15 perquè, clar, clar. perquè és, és, és una cançó de, que té gairebé, bueno, té 21 anys. Sí, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Guapíssima, guapíssima, mestre Manolo, espectacular temazo de Fermín Muguruza per la Corrica, aquí al Pim Pam Pum, Déu-n'hi-do, déu nhi déu com t'has quedat de, de, ben, de ben servit, eh? <laughs> Màquina. Bé, doncs, pues, eh, què, us sembla que anem cap a, cap a algun lloc o què? Fem alguna secció o què? Som-hi? Vinga. Vinga. secció secció i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Maria García, però tothom la coneix com a Bloody Mary. Nascuda a Barcelona el 23 de gener de 1989. De professió, és professora d'anglès i d'entre les seves aficions destaca llegir, el cinema, les sèries, la natació, la música i anar a festivals. De manies gairebé no en té, però no la veureu mai vestida blanc. Pel que fa a la militància social i activisme, la Bloody Mary és una feminista radical i aliada LGTB+, és una de les creadores del compte d'Instagram No em toquis, juntament amb la Momo, de l'extinta banda Violets. No em toquis és un espai segur per a dones amb o sense vagina, no binàries i altres, dins l'escena punk rock hardcore de Catalunya. Sororitat, empoderament, debat i promoció de projectes en clau feminista i LGTB+, és el que trobareu en aquest compte indispensable. De l'esquerra radical i satànica a nivell ideològic és de caràcter tranquil·leta però matona, en quant a les influències musicals, la Bloody Mary escolta bandes i artistes com Green Day, Bad Religion, The Antipathics, Gallows, My Chemical Romance, Lady Gaga, One Direction, Moose, Simple Plan, Good Charlotte, Nofix, Rancid, Nirvana, Pennywise, Rage Against, Against Me, Petrogirl o Sharptooth, entre d'altres. Però si encara no heu descobert, per si encara no heu descobert, la banda on participa la, la Bloody Mary és Cadàver, d'on ell és la, la vocalista. Quan li preguntem pels records del primer concert, ens explica que va ser talonejant a la banda nord-americana de punk rock Authority Zero, a la mítica sala Rock Sound de Barcelona. I encara flipa que fos la seva banda la que estava allà sobre l'escenari. Va passar molts nervis, però va ser una fantasia total, una d'aquelles nits per emmarcar. D'anècdotes personals, la Bloody Mary en té més de mil qualsevol nit de festa abans de la Covid, i és que qualsevol nit podia sortir al sol i d'anècdotes relacionades amb la música, destaca haver tocat dues vegades a la desapareguda Rock Son, tot un somni per ella. Pel que fa als plans de futur, la Bloody Mary ho té clar. Vol continuar amb l'activisme, sobretot dins el feminisme, a través de la música i la vida en general, per aconseguir un món igualitari d'una vegada. I ja per acabar, la secció d'avui us portem un tema de Cadàver, la banda de satànic punk hardcore de Barcelona formada el 2018, amb la, amb la Bloody Mary, la protagonista de la secció punk i Dona d'aquesta setmana, a les veus satàniques. El Rob a la guitarra, el Dani a la bataca i l'Andrea al baix. Des del seu treball del Places and Broken Souls del 2019, us portem un tema que es diu Dient i sona així de bé! Thank you. des del Dark Places and Broken Souls, de, de la banda Cadàver, on, on és la vocalista Irania Brody Mary. Moltíssimes gràcies, Brody Mary, per tota la predisposició i tota la informació que ens has fet arribar per fer aquesta secció Punquidona d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies, seguim en contacte i una forta abraçada, clar que sí. Què us ha semblat, companyes? Has marcat un pau a la, a la tercera ronda de Hardcore? <laughs> em, sembla, em sembla que això comença, eh, Riqui? Sento dir-t'ho, però... Sí, no? Han sí? sortit guitarretes i, i veus distorsionades eh? i aquestes coses. Jo ho veig. que sí. Jo ho veig. Veus satàniques, eh? Jo rebaixaré una mica el ritme ara amb la meva... Va jo, no? Sí. Vas tu, sí. vas tu. Abans m'he confós perquè amb, um, amb la del Team Time Bomb que he dit que seria sí. una escaquejada i era rock and rollejada i és perquè ahir vaig estar tota la... ahir estava preparant el programa i vaig estar dubtant entre dos cançons seves aquesta o l'altra, aquesta o l'altra, aquesta o l'altra. Aquesta... I l'altra era d'esca. L'altra era molt més escaquejada, sí. I al final no sé per què em vaig... Des... Em... Pel videoclip me vaig, de... me vaig decidir per aquesta. Però bueno. Ara sí, ara també... No és escapur, però una mica escaquejada sí que ve la, la cosa. Són els The Interrupters. Últimament oh. els he portat diverses oh. vegades, aquesta banda. Són M'encanten. Eh? Eh? És impressionant, aquesta banda. Sí, i la veu de la tia a mi em sembla una de les coses més brutals sí, que sí. existeixen. I... No sabeu, no sabeu com, com he buscat per tal de que puguin venir a la secció Punquidona. De moment no, no me'n surto gaire perquè és una banda d'aquestes que té com 50.000 likes cada, cada vegada que fan alguna cosa i és complicat. Però mm. seguirem insistint, i tant que sí. Algun dia sonarà la flauta, Isma. Doncs, Ara sonarà la flauta o el trombó o alguna cosa així, perquè us porto un temacle que es diu A Friend Like Me, un, un amic com jo, i us la deixo aquí perquè la gaudiu moltíssim. I know you won't find a friend No, you won't find a friend like me M'encanta oh, quan yeah. trenca la veu. Sí. M'agrada tota, però quan, quan crida i quan desgarra una mica la veu és brutal. És brutal, és brutal. Tant, tant les veus com la, com la banda. La banda sí. van, van ahir clavadeta, clavadeta, sí, sí. eh? O sigui, sí, sí, sí. com es caquegen la penya aquesta. Mira, sí, és... a mi és una de les bandes que, que més em molaria poder veure en, en directe, la veritat en directe. que sí. Eh? eh? És que és una combinació ah, musical molt interessant, no? Com mm. aquest... Sí, sí. Ai, molt bé, bé, doncs, després d'aquest temazo que s'ha tirat el mestre Tecles, que, el mestre Tecles, que se l'ha tret de la xistera... Amb bandes com aquesta altra... és fàcil. Sí, sí, sí, la veritat és que t'ho posen, posen a, a, a huevo, no? com, que, com que diu. O bé, seguiu a Radio Trama, la, la ràdio lliure de Sabadell, això és el Pim Pam Pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Ara és el mestre Manolo que tira la seva tercera bala. Tercera bala et seguiré a tu, Isma. Amb una Anem a l'Equador, no? anem a l'Equador, jo et segueixo amb una mica de guitarretes. Us porto un tema també, bueno, com dedicat una mica a tot això que dèiem a la dedicatòria de tot el tema de, del Pablo Hasél, de la llibertat d'expressió. És un tema que es diu així, és un homònim de la dedicatòria perquè es diu llibertat d'expressió. És un tema de, de Los Draps, aquesta banda de punk folk des de la comarca de, del Matarranya, i també és un tema que no havia sonat i que, bueno, i que buscava temes que parlessin de la llibertat d'expressió i crec que els draps pues, se l'han tirat prou bé. És un tema del seu àlbum eh, No mos fareu callar, del 2006, i com deia es diu Llibertat d'expressió. Som-hi. Tommy. um minuto. brutals, oh. brutals com sempre los draps uh, que sempre que venen jo crec que venen a lo mateix. Té tota eh, la pinta que són de la meva terreta, no? De per la Lleida. Bueno, són de, la són de Mataranya, que és, que és Tarol, no? Ah, bueno, més enllà oh. encara. Sí. Va, por ahí, tot està por ahí, no? Una mica... Sí, sí, sí. La franja C. Sí, però bueno, m'agrada molt, molt aquesta bé, combinació eh, que fan. Molt guapa, molt guapa molt guapa amb la dolçaina o la gralla, no sé ben bé què, què era, però, però és... ben posada aquí en una cançó així puncarrejada. Sí. Molt xula. És, molt és... xula, Manolo. Per cert... És dolçaina aragonesa, es veu això que sona. Ai, ai, ai. Mm -hmm. És dolçaina aragonesa, eh? Molt bé. Doncs pues, pues pensa que, que no és la primera vegada que sortia en aquest programa una cançó que es deia així, perquè la, la meva segona, la de les ratapunques, rapapunques, perdó, era, era llibertat d'expressió, vull dir que era, era triple homònim, si, si cap. És que avui és un dia per això, no? És el company Pablo sí. Hasél. En teoria demà van a buscar-lo a casa seva sí. i des d'aquí, bueno, fem... El que Ara ja han passat els 10 dies aquells que tenia per presentar-se. En teoria demà, demà és el dia. Demà és el dia i com que no hi anirà, l'aniran la, a buscar. Sí. sí, demà veurem què, de fet, ja, què passa. Ja de fet, ja, ja ha sortit cartell amb convocatòria a Sabadell que el dia que el dia que bueno, que, que l'agafin pues, eh, hi haurà concentració a la plaça Sant Roc d'aquí de, de, de Sabadell i res, pues, que, que la gent hi vagi, i tant. He llegit molt, molt per sobre el, que, el... que han prohibit una, una de les concentracions en favor, no? Sí, de sí. fet, el, el cartell... Sí, perquè sembla que era diumenge. No, o mm. sigui, el, el cartell que hem llegit abans de la, del manifest mm. eh, era una convocatòria per avui, pel dia 11. Sí, mm, que, exactament. Que, que no ho hem dit perquè perquè s'ha anul·lat, perquè quan hi ha eleccions fan aquesta merda de que la Junta Electoral Central ho prohibeix tot, Exacte. que no té cap puto sentit. Vull dir, pot, pot anar Vox eh, amunt i avall fent, fent paradetes i no pot la penya sortir al carrer a demanar l'absolució la, de, de Pablo Hasél, no? per exemple. I tant. I tant. Sí, sí. sí a, més, a més, la convocatòria era per, perquè la gent als balcons de casa seva i allà on sigui posessin la, la cançó Los Borbones són unos, unos ladrones, mm -hmm. que, que van posar aquí ja en el seu moment al Pim Pam Pum. Temacle. Sí, sí, sí, sí. Sí. Molt bé, doncs si us sembla bé, seguim endavant. Segueix aquesta edició 368 del Pim Pam Pum molt contentes que ens estigueu escoltant. Encara tenim molts temes per oferir-vos i els que venen a, eh, ara és un dels plats forts de la meva selecció d'avui. Són els Ignorants, aquesta banda de punk rock formada per gent que ha estat a bandes com Ràbia Positiva, Pota i How, uh, How to Fuck It. A mig camí entre Girona i el Baix Llobregat, com els agrada dir amb elles, i elles són eh, uh, el Javi a la guitarra, el Sergio al baix, el Jota a la bateria, l'Eva a la guitarra i a les veus i l'Òscar com a veu principal us porto un tema que es diu Crits enfonsats, que és un tema enregistrat durant el segrest domiciliari amb els seus propis mitjans. Mesclat i masteritzat per l'Eva i, i el Jota a casa seva, és el primer tema amb el nou, baixista, amb el nou baixista, el Sergio, i a més, aquest és el tercer tema del que serà el seu primer treball que portarà com a títol La tardor calenta. Volem agrair molt especialment a la banda que ens hagi cedit en primícia aquí al Pim Pam Pur, al Pim Pam Pum per Radiotrama, aquest temazo, i, i res, dir-los que, que sou molt, molt estimats eh, aquí, ignorants, i que, i que tot el que feu ho seguim amb, amb deleit i que, i que estem darrere d'aquest treball que, que voleu treure per també fer una entrevista amb totes vosaltres eh, aquí a Radio Trama, al Pim Pam Pum. I res, us deixo perquè gaudiu aquest crits enfonsats. Thank you. crits enfonsats i quines ganes tenim que surti la tardor calenta dels ignorants, moltíssimes ganes de que surti aquest treball, perquè la veritat és que cada una de les peces que ens han anat cedint, la veritat és que fa, fa molta patxoca i fa molta il·lusió que cada vegada que tenen un tema on primer volen que soni és aquí a Radio Trama, el pim-pam-pum, i nosaltres encantadíssimes de, de que ens el cedeixin i de, i de posar-ho, perquè la veritat és que és impressionant eh? com, com la toquen i com la canten cada una de les cançons. Brutals, brutals els, els ignorants aquí a, al pim-pam-pum. Què us ha semblat, companyes? Sona que trona. A mi m'ha semblat espectacular i em sembla espectacular també que, que grups com aquests eh, ens demanin que soni aquí al Pim Pam Pum perquè això, bueno, jo crec que a nosaltres ens dona, bueno, ens dona molta vida i, I, ens fa veure que, que, que el que fem té, té molt de sentit i té, I, i té veu. I, és un motiu de onda satisfacció. Clar, clar. I que aquí estem, aquí estem no. Ah. per això, per totes les bandes que ens escolten i tota la gent que I ens tant. escolta. Jo flipo, eh, realment, amb que de... cada, cada programa tenim una primícia nova de coses que encara sí, no s'han sí, estrenat sí. i que ens ho cedeixen perquè ho fiquem nosaltres en primícia. És, és algo espectacular. És molt, és molt xulo i molt, i molt reconfortant tot aquest feedback que hi ha entre, entre la penya de, de la música, de diferents estils i gèneres, però que, que sempre música combativa i sempre amb, amb, aquesta, amb aquesta dedicatòria, amb aquest carinyo que ho fan d'oferir-nos-ho a nosaltres, que, que no som ningú en realitat, per tal de que soni en aquest espai que és el pim-pam-pum. A més, deixeu-me que us digui que, que dins de secció Punky Dona, també d'aquí poc, en quan puguem, de fet, eh, tindrem un l'Eva, una de les integrants d'Ignorants, i res, també un altre, un altre motiu de, de onda satisfacció, com deia, com deia el Ricky. Pitxatge doble, eh? O sigui, primícia sí, sí, sí, i, a més, sí. secció Punky Dona. Mare meva. Sí, Sí, en quan, en quan ho tinguem lligat del tot... Ho Han arribat forts, aquests. Que sí. sí, bueno, és que... I l'entrevista és una cosa molt pendent, però en quan surti la tardor calenta, o sigui, ja sigui telefònicament o ja sigui presencialment, la farem tant sí com no, perquè és una banda que li anem molt al darrere i que cada vegada que treuen un tema ens, ens fan deleitar. Clar que sí. Molt bé, felicitats a la gent d'Ignorants. Continua aquesta edició 368 del Pim Pam Pum. Seguiu a les zones lliures de Trama. Ara és el torn de, del mestre Tecles, diria. Per reclamació popular... Quarta banda. Per reclamació popular, porto guitarretes ja, per fi. <laughs> ara sí. Vaig eh? una ronda tard, però ara sí. jo avui m'he posat davant del Manolo amb tota la por del món, però de moment me'n surto. ah, no, no passa res. <laughs> No passa res, diu. Tot arribarà. Encara no estàs a la cinquena ronda, Isma. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. No, avui... <laughs> Ja ja. Avui estic tranquil. Sí, ja, ja. Mireu, va, jo ara us... No sé si presento banda, no sé si ens sonat aquí el pim-pam-pum, podria ser que sí. Són els Voluntat Zero, des d'Argentina. A mi no em sona. No em sonen. No sona, eh? Doncs ara, a partir d'ara, us sonaran una miqueta. Voluntat Zero, us porto una cançó que es diu Impopular, que és com... És aquest programa, no és... No són los 40 principals, és una mica més impopular. <laughs> Ni ganes. Ni ganes, i per tota aquesta gent, com el nostre programa, impopulars, per aquesta gent va la cançó. Enxufa! Enxufa! voluntat Impopular! Vera, eh? déu nhi <laughs> Així és com són. Així és com són, una mica impopulars, però bueno, jo, jo sempre dic que, que no hi ha prou diners per, per pagar el plaer de poder dir i fer el que et doni la gana i, i aquí el pim-pam-pum és, és el que ens agrada. Ens agrada ser impopulars i ens agrada dir el que ens dona la gana peti qui peti, clar que sí. Molt bé, Riqui, excel·lent la, guapo, la eh? trobada. Eh? Excel·lent. Tenir un ritme així vacilón... No sé, a mi m'ha encantat. Sí. <laughs> Molt guapa, excel·lent. Excel·lent la trobada del Mestre Tecles, sí. clar que sí. Com mola això de trobar aquestes perles i poder-les oferir, eh, Riqui? Sí, sí, sí, sí, sí. totalment. I Molt què, bé, cap on doncs camina continuem això? encara més endavant. Ara és doncs el doncs mestre Manolo que tira una altra peça. Doncs sí, mireu, abans de, de tirar aquest quart tema, no? Anem per la quarta ronda. Quarta, quarta. Eh, quarta, eh, us sí. vaig a fer ressò d'una bueno, d'uns fets que estan passant a, al, al, al Kurdistan, que van començar ahir, que diuen així, diu, hoy, això d'ahir, eh? diu, hoy en las horas de la mañana del 10 de febrero, el Estado fascista turco ha lanzado una nueva invasión para ocupar Kurdistán del Sur. acompañado por horas de fuertes bombardeos aéreos y vigilancia aérea, el ejército de ocupación turco comenzó a lanzar fuerzas terrestres con helicópteros en la región de Gare, que forma parte de las zonas de defensa de Media, controladas por la guerrilla. Era cuestión de tiempo y en gran medida se esperaba que una nueva operación de este tipo comenzara, pero no estaba claro hasta ahora si empezarían a atacar directamente a Sengal, si intentarán una nueva invasión en Rojava, especialmente en la región fronteriza de Derik, o si comenzarán con una continuación de la llamada Operación Carra Águila, que tuvo lugar el año pasado en la región de Jeftanín. Eso que, que os he bueno, eso con com estava comentant aquí, és que ahir va començar una invasió de, de, per part de, de Turquia i el govern feixista d'Erdogan de, a, a, a muntanyes del, del Kurdistan. Eh, us llegeixo també des de les companyes de Raisa Forrojava, una convocatoria de acciones internacionales que está promovent, que diu «Queremos dar respuesta a la llamada de Raisa for y Women Defend Rojava y enviar nuestra solidaridad a las compañeras que resisten en las montañas de Kurdistán. Hacemos un llamamiento internacionalista a hacer visible en las calles este ataque y enviar muestras de apoyo a Kurdistán. Los mensajes para las, para las calles, colgar, colgar pancartas pueden ser ni un paso atrás contra el fascismo, ni aquí ni en Kurdistán, contra el fascismo de Turquía, solidaridad con la resistencia en las montañas. Fascismo ni aquí ni en ninguna parte, solidaridad con Kurdistán. La idea también es que nos envíen un vídeo eh, para hacer un conjunto con todas las acciones y hacerlo llegar a las compañeras. También sirven fotos o vídeos de concentraciones o otras muestras de apoyo que hagan en sus territorios. Eh, para enviar todo este material ah, antes del sábado 13 de febrero a las 12 del mediodía a solidaridadkurdistán. www.ecosistema.net. Eh, bueno, això, com us comentava, per més info podeu consultar la web riseupforrojava.org eh, amb aquest llamamiento a l'acció. Des d'aquí, des del Pim Pam Pum, tota la nostra solidaritat amb les companyes guerrilleres del, del Kurdistan que estan allà resistint al feixisme d'Erdogan. De, de, I després d'això, d'aquesta crida, eh, us porto un tema. Ja sabeu que a mi m'agrada molt una banda de hardcore que, que ja fa anys que no toca, una mm. banda que es diu Sin Dios. No li han dit mai és un, que t'agrada. és un grup fetitxe teu, eh? És <laughs> un grup fetitxe meu, sí. És dels... Jo diria de les primeres bandes de punt hardcore que vaig escoltar, com em, em cridava molt l'atenció aquesta gent que, que treia com un disc amb, amb un llibre i una mica com la meva, el meu pensament eh, va començar, el meu pensament polític, per dir-ho d'alguna manera, va començar pues, llegint aquests, aquests llibrets que portaven aquests discos. I sempre que passa alguna cosa, com, com ara això del, del Pablo Hasél o bueno, com alguna cosa així, que, que li donem ressò aquí al Pim Pam Pum, pues, sempre trobo algo de cindiós que té a veure amb el tema, no? <laughs> I, i en és aquest cert, cas... És cert. I és cert, eh? O sigui, sempre, sempre trobo i sempre hi ha alguna cosa. En aquest cas us porto... Manolo, tu t'imagines que, que si en Dios toquessin a Barna i a modo de la polla Records que vam anar, anessin tota la gent del programa, la que es liaria? Estaria, estaria ben guapo, eh? Sí, sí, perquè estaria ja quan, guapo, ho van eh? deixar, eh? quan ho van deixar aquesta gent jo era massa petit i ja no, ja no em va tocar. Però bueno, jo crec que no tocaríem, perquè aquesta gent després han estat eh, flirteando con Izquierda Unida i coses així. <laughs> Però ah, no. a, a, a banda d'això, ens quedarem <laughs> amb, amb, amb aquest passat punt hardcore eh, anarquista que tenia Sindiós. I us porto un tema que es diu Les càrceles, d'aquest recopilatori que és eh, Ruido anticapitalista del 91 i Alerta antifascista del 93. I, i això, quarta ronda, una miqueta de Sindiós. Clàssics bàsics. Sona que trona. Sona que ¡Hombre, no! ¡Está puesta de ti! Brutal. Tremenda, breu? tremendíssima. És breu, però deixa molt clar i, i bueno, pues això, des d'aquí una crítica al sistema penitenciari, també des d'aquí al pim-pam-pum, i per I tot això del Pablo Hasél i la llibertat d'expressió. Ara que aquí I tant, la, la portada del disc, com molava aquella època on moltes bandes així del rotllo posaven no pagues més de 500 pessetes o de 1.000 pessetes o de... el preu que fos, no? Sí, sí. Molt característic d'una època en concret. Sí, sí. Sí, a més era, sí. era curiós, no? Ara Perquè ja, ficaves... Ja no si algú et cobra més, envia un mail a aquesta direcció, mm. o truca'ns o, o el que sigui. No? Sí. Eh. <laughs> Certament. Molt bé, espectacular tiro el fijo, temazo del el mestre Manolo. Tiro fijo, tiro fijo sí. sí. Aquí la veritat és que ens mola molt la, la penya de Sintiós, com ho feien, i, i tant de bo tornessin, que no serà, però, però tant de bo tornessin perquè seria un bolazo, un bolazo, clar que sí. sí. sí. Molt bé, doncs, si, Dios. si seguim encara més endavant, imagínate, sí. Eh, i Bob Marley, tio. I Nirvana, i Nirvana. <laughs> <laughs> Grandes. Vale, pues mira, si seguim encara més endavant, us, us vull explicar una, una cosa que va passar l'altre dia. Abans parlàvem de, de tot aquest feedback que tenim amb, amb bandes i amb, amb la penya de, de la música. Uh mhm. -huh. I és que l'altre dia es va posar en contacte amb nosaltres eh, en Josep, que és cantant de, de Denda, Louis Armstrong i Mandanga, que són bandes totes elles que han sonat aquí al Pim Pam Pum. I el Josep ens, ens va explicar que té un programa de ràdio similar a aquest, el, el Pim Pam Pum, amb música combativa i reivindicació. Es diu El Sot i el podeu trobar a, a l'Evox. És, és un programa molt recomanable, la veritat. L'altre dia el vaig estar escoltant i, i ben guapo, ben guapo, fan, ho fan canela. I des d'aquí aprofitem per enviar una forta abraçada a tota la gent del Sot i, a més, el, el Josep ens va recomanar eh, Discos Pinya, que és una iniciativa de, de diversos grups de punk hardcore de Catalunya per promocionar-se i unir forces. Discos Pinyes té, té un, un recopilatori que es diu For a Fistful of Pineapples a, a discospinya.pilaton. Has trobat una eh, mina i, nova? És, <laughs> eh, sí, sí, sí, perquè hi ha, hi ha diverses bandes i algunes ja, ja han sonat aquí, però, però és, un, és un recopilatori que va sortir el, el 2019 i aquí, aquí trobem diverses bandes i una d'elles és Nurt, Nurke és una banda de crash punk de Molins de Rei, sorgida de les cendres de Displague, amb el Guim a la guitarra i els crits, l'Smith a, la, a la guitarra, el Pau a la bateria i l'Àngel al baix i als crits. Eh, és un temazo que es diu Va per vosaltres i surt del recopilatori de, de Discos Pinya, com us explicàvem, i del seu àlbum Split amb Opa Hostil del, del 2017. I ja veureu que van autènticament a trallon. Mm -hmm. Vamos, déu nhi eh? déu nhi Has vist, eh? Heu vist. Gràcies al Josep per recomanar-nos Discos Pinya i per aquest eh, for a Fistful of Pineapples a Discos Pinya Punculation Creation um, amb aquesta banda Nur que per cert era la primera vegada que passaven pel programa, si no estic equivocat, banda de Cruz Punk de Molins de Rei i aquest va per vosaltres, eh, que a més també sortia de l'esprit amb Opa Hostil. Què us ha semblat? A tope! A tope, a tope. I un gran tros instrumental, no? Sí, sí de fet, sí, sí, les veus sí. es sentien com, podríem dir, entre cometes, així, de, de fondo. O sigui, predominava sí. a saco la, les la guitarres, música, la, la música... A trallón. Sí, jo crec que és un tema que li hagués agradat o li agradaria al, a l'Eric. Sí, no? jo també ho penso. És una mica Eric. Postejava una mica d'alguna forma. Ahí estava, sí. Ahí estava. <laughs> <laughs> Quines ganes tenim que vingui aquest en Conor McGregor aquí al pim-pam-pum, eh? Eric, vente allà, tio, quan sigui, ho muntem un dissabte o quan sigui, clar que sí. Clar, ell que proposi i ens adaptem. I tant, i tant. Seguim més endavant, seguim amb més música combativa. Aquí, aquesta edició 368 del Pim Pam Pum. Ara és el, el torn del mestre Tecles, que, que tira una, una nova bala. Ja, ja anem per la cinquena ronda, si no estic equivocat, i, i déu nhi com està, com està el programa. Mira que ho sabia, eh? O sigui, sabent que venia el Manolo, sabia perfectament que tu, Isma, també pujaries els decibels ah, no. un, una o dos escaletes més i jo, tot i saber-ho perfectament, he vingut <laughs> super chill avui. Clar que sí. Vaig com una o dues rondes atrasat respecte a vosaltres. El Però, Pau te la bueno, posaria a segona. <laughs> El Pau, sí, bueno, el Pau ja no entra en, aquest, en aquesta escala, vull dir, està fora de l'escala. <laughs> Mireu, avui us presento una nova banda, crec que us presento una nova banda. Es diuen Èpica Berriac. No, no us sona a priori? Sí. Diria que sí perquè no sonen. Guai, pues us la presento i mm, són d'Euskal Herria, com podíeu endevinar perfectament pel, pel nom de, del grup. I... Efectivament. Igual com porto ja dos o tres programes que porto alguna cançó de punk oi o també conegut com a street punk. Ara, ara, ara, ara ho has dit bé. I ja veureu que són aquest, aquests esquinetos que fan punky. Fan molt bé. Èpica Berriac i la cançó que us porto es diu Sustrai Berriac. Yeah. A veure què us sembla. Canyo, que de la bona. A mi no em sonava de res la banda, però escoltant la cançó dius, això és que l'Isma segur que ho ha portat. Això és pues, de les seves. És molt isma, <laughs> eh? M'ha encantat, m'ha encantat, tio. Delirium Tremens. Estava aquí gaudint la Saco Paco. Espectacular de Mazarranga, només te tecles el que, el que t'acabes de treure. Eh brutal, sí? brutal, brutalíssima. Era la menys de street punk d'aquestes últimes, però, bueno, el rotllet aquest d'esquinetos fent punky ho tenia, eh? <laughs> A veure si ho vist el videoclip, està ple de... Està mal a eh? El videoclip està ple d'imatges que, que ens són familiars a nosaltres. Molt xulo. <laughs> sí, sí. Allà amb la bandera de presos i preses... Clar, Símbols sí, ocupes, gastetxes... Bona gent, Òscar Arria, i... com ha de ser. Una forta abraçada, una salutació molt, molt càlida a tota la nostra colla Euskaldun, a tota la nostra colla d'allà d'Òscar Lerria i, i des d'aquí les trobem molt a faltar, clar que sí. Brutal, brutal, Ricky. La veritat és que m'has evocat moltes cançons i, i és una que no, que no coneixia, de fet no coneixia la banda i m'ha semblat un, un treball excel·lent el que fan aquesta colla, brutal, brutal. Déu-n'hi-do, déu nhi déu com, com, com està aquesta edició 368, però el més calent és a la Higuera perquè ara arriba el Manolo amb la seva penúltima bala. Només dic això. Bueno, bueno, bueno, bueno. <laughs> Tranquils, Mireu. pernils. <laughs> a part de les criatures. <laughs> Jo us torno a portar eh, una banda de punk hardcore des de Madrid. Són Hombre, els... me'n recordo són... d'aquests. Van molt sí. a molt. Sí, sí, són, sí, sí. són els Equilibrio, que és aquella banda que dèiem que eh, em recordava... Com es deia? Aquell Aduelo. duelo. sí. Sí, sí, sí que, que, que teníem el dubte si era la mateixa veu que, que Duelo, no? Ah, no, o de Decisió, vam dir. Decisió, Decisió, sí, sí. sí. Ah, aquesta, aquesta. Sí, sí. Encara està per saber. No, està per saber. No, no ho tenim clar. He, he de dir que vaig, vaig descarregar-me el disc després de que portessis l'última vegada portessis aquesta banda, ho vaig buscar, em vaig descarregar el disc i ja no m'ho va semblar tant. Potser mm, ara ja, yeah. no apostaria perquè fos la mateixa veu. Però que són del gremi, que són de... que es coneixen, sí. per dir-ho d'alguna manera, segur. Això segur, segur. Seguríssim, <laughs> seguríssim. Doncs mireu, us porto de l'àlbum sense títol eh, del 2015, que el van, grama, el van gravar en format casset. Eh, us porto l'últim tema, que es diu Ruïnes. I ahí va. Tommy! A ah, Trallon també, eh? Bastant brutalíssim, no? Bastant brutal, Equilibrio. sí. Sí, sí, a ja. mi aquest grup, la veritat que, que m'agrada bastant, eh? És un gran descobriment, perquè és, és d'espeine, però està allà, no? Té un... Però melòdic. No sé. Sí, té un punt melòdic. melòdic. <laughs> Sí. Estava pensant. Sí, sí. El Pau segur que diria que té una base melòdica. Em sap greu, eh? Em sap greu. <laughs> és, és el que hi ha. <laughs> Es, es, es, tremendo, tremendísimo. A més, eh, bueno, és una banda que jo, jo no coneixia i, i no sé si la gent que ens escolta la, la coneixia, però, però que val molt, molt la pena. Eh? A més, un so així cru i ben, ben fet, tremenda, tremenda també, eh, Manolo? Ho té uns sí, crits sí, la xavala que canta que, que sí, déu nhi Ha, ha despentinat una mica, eh? Sí, sí, sí, ha la veritat. una que... mica. <laughs> sí, sí, sí, sí, sí. Ja, ja anem per això, no? Ara mateix. Sí, sí. és el que toca. Bueno, jo, ja us, jo ja us ho deia. Jo ja us ho deia, que la, la darrera, la, la penúltima bala del Manolo sempre, sempre acostuma a ser aparteu les criatures que, que això s'enfonsa. I així ha sigut. Que si, ha sigut. si ens quedava alguna mama o algun papa escoltant-nos el programa, ja, aquí, aquí han plegat, han dit. Hasta aquí puedo ver. Igual encara estan, eh? Perquè perquè la Lola està per aquí escoltant el programa i té una ah. criatura, ah. jo estic aquí... Vull dir, ah, que... bueno, bueno, bueno algunes persones amb criatures estem, estem pel hardcore, eh, també. Sempre, sempre ho diem, per això, Manolo, en, en quant a les mames i papes nostres, no? El sí, sí. més gran, que les primeres Clar, cançons sí. pues, són com més melòdiques, més tranquil·les, sí. i ah, que bonita esa que posistis, eh? però, però quan arriben aquestes rondes ja, ja han desaparegut o estan a punt de fer-ho. Sí, Clar sí. que sí. Perquè arriba la darrera ronda, no? Última ronda ja. Sí o què? Arriba la darrera ronda? Sí, sí, sí. A veure, això ha anat com un tro avui. La veritat, ha, eh, ha caminat d'una manera espectacular el programa i, i ara arriba, arriba la meva darrera peça, que és una gent que es diuen eh, Hurrit, que és una banda finlandesa de Helsinki, fan David Crust, i fou formada el 2012 amb la gent a les veus, l'Ero a la guitarra, el Jani a la bateria el Tomo al i el Tomo al baix. Eh, el nom traduït, eh, eh, Urrit, significa, significa víctima. I us porto un tema que es diu Randoen Miet, que, que és del seu primer treball homònim com elles, eh? el segon homònim, podríem dir, de la, de la nit, eh, que es diu eh, Hurrit eh, EP, del 2013, i és un tema que dedico molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, que cada setmana que no hi és, li envio un fort petó i li dedico un tema tan guapo com aquest. Gaudiu-lo. Toma ya. Toma ya. ¡Wow! <laughs> sí, ¿no? Vaya trayón. Sí, des de, des de Helsinki, eh? Jo flipo, la penya... Allà dalt foten unes bestieses que és massa, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. sí són molt que... bèsties, eh, allà dalt, la veritat que des sí. De, des de Helsinki amb aquella rasca no es pot fer una altra cosa que això. No? <laughs> per entrar a l'escalfor, no? No pots fer <laughs> una mica res que o K, no? És com... Has, has de fer Ricky hardcore. segur que no. No. <laughs> No, <laughs> no s'estila, no Bueno, ara una mica millor, no, penya? Hem entrat una mica tan escalfor amb, amb aquest temazo, amb aquest eh, Rando en mi head de, de, de les Ulrich i esperem que us hagi agradat. Arriba fins aquí aquesta edició 368 programa dedicat especialment al Xavi Pellicer, número 4 de la CUP al Parlament. El Palli ens representa, no sabem què farà la resta de polítics, però sabem què és el que fa ell i perquè res no falli, Palli, Palli, Palli. També hem dedicat aquesta edició a Pablo Hassel i a Rock eh, Black Block, Llibertat Pablo Hassel i Llibertat d'Expressió. A més, eh, hem felicitat a la Mire, la nostra amiga de Barberà, que va, que va participar activament aquí al Pim Pam Pum, per molts anys, Mire, i, i us hem acostat les darreres novetats sobre el projecte eh, Punkat Records eh, de el, aquest projecte tan guapo que es diu Punk Against Cancer, i a més a més, a la, a la secció Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Bloody Mary, cantant i ànima de la banda barcelonina Cadàver. Hem enviat una salutació molt especial a la bona gent de, del programa El Sot, i amb, que fan bona música combativa i que podeu escoltar a la plataforma iVox. I a més a més us hem portat la crida a l'acció a aixafar els feixistes i els seus col·laboradors internacionals a tot arreu, Rise Up for eh, Fascism, i, i volem donar resposta a la crida de Rise Up for Rojava i enviar la nostra solidaritat a les companyes que resisteixen a les muntanyes del Kurdistan. Finalment, us hem presentat en primícia, aquí al Pim Pam Pum de Trama l'últim temazo de, dels Ignorants i el seu Crits Enfonsats. Això és el que ha donat de si sí aquesta edició 368. La, la cosa no acaba aquí, sinó que acaba amb un parell de temes. Em sembla que el, el primer dels últims el tires tu, mestre Tecles, que ens portes? Doncs mireu, a veure, jo ara ja li fotré canya, però, però jo crec que encara necessitaria un parell de rondes més per arribar al nivell de despeina que, que porteu vosaltres en les dues últimes rondes. Però bueno... El proper dia vinc descarregat. El proper dia no us ho perdonaré, això. Ja veureu que des de la... Des de... Abans de començar el pim-pam-pum ja estarem al hardcore. Eh? eh. I fotràs patada al llibre d'estil carcerari. Exacte, ho faré al revés. Començarem hardcore i acabarem un cantautor. No, vinga, va, a veure, fora conyes. Ara us porto una cançó que forma part de la meva estimada secció Foli Seitan. Foli! Foli! <laughs> <laughs> Ara. Aquí amb el, amb el delay del Discord és molt graciós, <laughs> això. Mireu, és una banda que probablement si hi hagués el Pou aquí ens diria evidentment que són uns clàssics. <laughs> és una banda anarcopunk d'Anglaterra que es diuen Sub Subhumans, Subhumans, és llegit així literalment, Sub Subhumans de, de l'època dels 80, del 80... del 83... El disco que porto és del 83. El disco que porto es diu Evolution i és un homònim de la cançó que us porto, Evolution també, i com totes les de la secció Foliseitan, parla, té una temàtica a la lletra sobre el veganisme, sobre la lliberació animal o alguna cosa així. I amb això m'acomiado. Mm molt I, la, I la darrera de les darreres les tira el mes, la tira el, el mestre Manolo. Què, què portes per acabar, guapo? Doncs jo m'acomiado amb una banda de queer core des, de, des del Brasil. Són les Bioma, una banda extreta d'aquesta ja. gran mina que és Core 3. Eh, sí. Una banda... És una banda de les que van treure disc al 2020 i us porto un tema que es diu eh, Cidade Perdida, que van treure el 10 d'abril del, del 2020 i així per acabar una mica de, de quitcore, també. Clar que sí. Molt bé, doncs, eh, com molt bé diu el Manolo, per acabar aquesta edició 368, aquests dos temazos eh, per banda de, del, del mestre Tecles i del Manolaken, és, de és dir? un plaer cada vegada... Sí, digues. He de dir que hem perdut l'aposta, Isma. Vam apostar a que vindria el Manolo amb sis cançons de Xile i al final no ha sigut així. Mira que... Segurament no, no ho hauria d'escoltar. Mi... Però mira que en tinc, eh? Tinc aquí una llista de... Puc fer 10 programes només amb Xile. Xile. Eh? Cap de Xile, eh? Això Avui és... portar cap de Xile? Molt malament, Manolo. Estem molt decebudes. Mira que en tenia i han anat sortint... Ho dic per picar-te. Ja, ja, ja. <laughs> La propera ja saps el proper programa... que serà 100% Xile. Eh? <laughs> Efectivament. Sí, no, no. T'anirà a Xile i farà el programa des d'allí. Sí, sí. Ojalà. <laughs> Ojalà. Molt bé. Però res, això és, el que, això, el que, això és el que us hem ofert en aquesta edició de 168. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. És un plaer cada vegada que us hi poseu a escoltar. Ja sabeu que sou el motor que fa bategar aquest pim-pam-pum i aquesta radiotrama, la ràdio lliure de Sabadell. Eh, no sé si voleu afegir alguna coseta més, família. Res, un plaer, com sempre. Aquí, ni que sigui telemàticament, és un plaer fer el pim-pam-pum. I tant. Sí, tot el... ja ho hem dit moltes vegades, però tot el suport al, al Pablo Hassel, a veure què, què li depara el, el futur. Des d'aquí pues, sempre estarem. I una alegria molt gran i una alegria molt gran haver, haver-et vist un altre cop, Manolo, encara sí. que sigui cadascú a casa seva, però, però trobar-te i que estiguis aquí amb nosaltres és, és tot un plaer i és un privilegi, clar que sí, cada vegada. Molt bé, Igualment. família, doncs amb això ens acabem, com sempre diem. Merci, guapo. Com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut, Salut i revolta. I revolta. Salut i revolta. <laughs> nice little white rabbit. a clean little rabbit. wash your keep it clean. Get the one who I vote is green. you smoke that bag. When I find the cure, you choke. When I'm cast and die to smoke, I stay alive. colocar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena.